və həmçinin böyük günahlardan sayılanlardan biri də ipək geyinmək və qızıl taxmaqdır. Kişilərə ipək geyinmək haramdır. Kişilərə qızıl taxmaq da haramdır. İstəyirsən sep olsun, istəyirsən biləzik olsun, istəyirsən üzük olsun, istəyirsən saat olsun, və istəyirsən kəmər olsun. Kişilər qızıl işlətmək kəsinliklə haramdır. Sadəcə alimlər icazə verir qızıl diş qaytırmağa, əgər niyyəti qaytırmağında məqsədi dişi dözümlü olsun deyədirsə. Yox, qızıl dişini göstərmək üçündürsə və yaxud da onun başqa gözəllik məqsədi ilədirsə, həmin harama girir. Lakin dişi möhkəm olsun deyə, dövsün deyə taxarsa, alimlərin bir çoxu buna icazə verir. Başqa heç bir variantda kişi qızıl taxa bilməz. Kişinin qızıl taxmağı kəsinliklə haramdır. Və eyni zamanda ipək paltarı geyinmək kişiyə yenə haramdır. Lakin əgər paltarı yırtılarsa, yamağını ipəkdən qoya bilər. Yamağını ipəkdən qoya bilər. Və eyni zamanda eyni zamanda kişi qızıl qabında yeməsi içməsi də qadağandır. Kəsinliklə, istərsən qaşıq olsun, istərsən vilka olsun, çəngəl olsun, istərsən stəkan olsun və s. Yəni, kəsinliklə qızılı işlətmək keşi tayfasına haramdır. Və həmçinin ipəyi. Lakin qadınlara halaldır. Qadınlar qızılı da işlədə bilərlər, ipəyi də işlədə bilərlər. Peyğəmbər s.ə.v Buxarə və Müslimdə gələn hədisdə buyurur: "Mən labisal harira fi'd-dunya lam yalbashu fil-axirah." Kim bu dünyada ipək geyinərsə, Allah Taala ona axirətdə geyindirməyəcək ipəyi. Çünkü müminlerin libası ahirette ipek olacak. Görürsən, ola bilsin ki, ipək geyinmək insanın cənnətə girməyinə mani olar. Necə də qızıl taxmaq. Başqa bir hədisdə ve s.ə.v buyurur Buxari və Müslimdə gələn hədisdə İnnəmə yəlbəsul hərira İnnəmə yəlbəsul harira, mən la xalaqa ləhu fil aleyhi ve sellem diyor ki, İpək geyinənlər o kəslərdir ki, onların axirətdə payı yoxdur. Bəli. Axirətdə pay olmayan kəslərdir ipək geyinənlər bu dünyada. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Tirmizə gələn səhih hədisdə, حرم لباس لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم ümmətim kişilərinə kızıl giymek, kızıl ve ipek giymek haram olundu der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin kadınlarına, kadın tayfalarına ise halal. Hüzeyfe radıyallahu anhu diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize qadağan etti, kızıl ve gümüş qablarında içməyə və həmçinin kızıl kablarında, gümüş, gümüş qablarında yeməyə və həmçinin dibəc, yəni ki, ipək kimi bir materialdır və hərir e, ipək paltarını geyinməyə və həmçinin ipək paltarının üst üzərində oturmağa. Yəni bir kişi altındakı döşəyi və yaxud yorğanını ipəkdən eləməsi caizdirmi? Caiz deyil bu hədisə görə. Buxarədədir hədis. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v bizlərə, yəni müsəlmanlara qızıl və gümüş qabında yeyib içməyə və həmçinin ipəyin, ipəyi geyinməyə və ipəyin üzərində oturmağa Peyğəmbər s.ə.v bizi qadağan etdi. Yaxşı, əgər bir insan namaz qıldığı səccədəni ipəkdəndirsə, üstə qıla bilərəm namaz, üstə qıla bilməz, haramdır. Bu, həd, bu gələn hədisin nasına görə. Başqa bir, Buxarə və Müslimdə gələn hədistə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Mən şəribə fi əniyyətil fiddah innəmə yucərciru fi batni fi batnihi nara cəhənnəm. Hədis Buxaridə və Müslimdə gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim qızıl və gümüş gümüş qabında içərsə, mən kim e, gümüş qabında içərsə, o qarnına cəhənnəmdən bir od çəkmiş olar. Sözsüz ki, bu hədisdə qızıl gəlmir. Lakin qabaqki hədisədə qızıl gəlir. Və həmin hədis də həmin e, qızıl da həmin hədisə yenə daxil olmuş olur. Yəni kim qızıl və gümüş qablarında içərsə, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, o qarnına od çəkmiş olar, cəhənnəm odu. Yaxşı. Əgər insana xəstəlik düşərsə və həkim deyərsə ki, bu xəstəliyin ilacı ipək geyinməkdir. Olar yoxsa yox? İcazə verilir. Əgər xəstəliyə görə geyinirsənsə, zərurət babından olur. Və bunun bu baxımdan sahabələrdən bəzilərinə gidişik xəstəlik düşdükdə Peyğəmbər s.ə.v onlara icazə verir ipək geyinməyi, o qaşanmaq, gidişik getdiyinə görə. Ona görə Buxaridə gəlmişdir və həmçinin Müslimdə Ənəs radiyallahu anh hədisində deyir, Peyğəmbər s.ə.v Zubeyr ibn-i Avvam'la Abdurrahman ibn-i Avf onlara icazə verir, ətlərinə düşən gidişə görə ipək geyinsinlər. Və həmçinin zərurətə görə bax keçdiyimiz kimi qızıl gümüş də işlətmək olar. Sahabələrin birinin burnu kəsilir müharibədə. Götürür burnunu nədən qayırır? Gümüşdən. Burnuna götürür, gümüş qayırır. Burnuna götürür. Qızıl və gümüş qarışıqlı, yəni qızıl və gümüşü qarışdırıb materialdan özünə dəmirdən burun düzəldir. Yəni zərurətə görə işlətmək caizdir.